Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 17. svibnja 2007. godine u provinciji Paktika, smještenoj na jugoistoku Afganistana, pet raketa pogodilo je skupinu zgrada među kojima je bila i vjerska škola. Nakon napada kod zgrada su sletjeli američki vojni helikopteri i iz njih su izjurili pripadnici specijalnih snaga američke vojske. Njihova meta bio je visoko pozicionirani pripadnik Al-Kaide. Umjesto njegovog tijela pod ruševinama su bila tijela sedmero djece. Nakon napada američka vojska objavila je ovo priopćenje. Afganistanske i koalicijske snage izvele su kasno u nedjelju u području Zurgunšaha u provinciji Paktika operaciju koja je rezultirala s nekoliko mrtvih militanata, sedam mrtvih civila i dva uhićena militanta. Pouzdani obavješteni podaci označili su sumnjivim prostor sa zgradama koji je sadržavao džamiju, medresu, za koje se sumnjalo da su sigurna kuća za borce Al-Kaide. Koalicijske snage potvrdile su prisutnost podlik djelatnosti koje su se događale na tome mjestu prije nego što su dobile dopuštenje da izvedu zračni napad na tu lokaciju. Nakon napada, oni koji su boravili u tom prostoru potvrdili su da su borci Al-Kaide tamo bili cijeli dan. Rani izvještaji sugeriraju da je sedmero djece umrlo u napadu. To je još jedan primjer al korištenja zaštićenog statusa džamije kao i nevinih civila kako bi se zaštitili, rekao je bojnik Krizu Belcher, glasnogovornik Združenog odreda 82. Tužni smo zbog nevinih života koji su izgubljeni zbog kukavičluka militanata. Problem s ovim priopćenjem je to da je malo toga u njemu bilo istina ali 2010. godine oko 90 tisuća povjerljivih američkih vojnih i obavještajnih poruka, izvještaja i procjena izašlo je u javnost. Te su poruke objavljene na web stranici Wikileaks, pokrenutoj četiri godine ranije. U tih 90 tisuća povjerljivih poruka, izvještaja i procjena bila je prava istina o napadu u provinciji Paktika 2007. godine. Prvo što nije spomenuto u vojnom priopćenju za novinare bilo je to da džamije, medresa i druge zgrade nisu srušene raketom ispaljenom iz helikoptera ili zrakoplova, već raketama ispaljenim iz novog raketnog sustava znanog pod kraticom HIMARS ili topničko-raketni sustav velike mobilnosti. Riječ je o raketnom sustavu koji se nalazi na kamionu i ispaljuje rakete vođene sustavom GPS. Rakete imaju dometi do 60 km i nisu toliko precizne kao one koje se ispaljuju iz zrakoplova ili helikoptera. Pored toga, napad nisu izvele afganistanske i koalicijske snage, već tajna postrojba zvana Odred 373, koja je Afganistanu pokušavala poubijati Al-Qaidine i talibanske zapovjednike. I zadnje, ali ne i manje važno, napad na te zgrade nije došao nakon dojave da se tamo događaju podle djelatnosti, već su rakete ispaljene jer se vjerovalo da se tamo nalazi Al-Qaidin zapovjednik Al-Libi. U izvještaju koji je podnio odet 373 koji je procurio u javnost 2010. godine pisalo je ovo. Misija Odred specijalnih snaga poduzeo je kinetički udar, nakon kojeg je uslijedio prepad helikopterske jurišne skupine, kako bi se u navedenom području od interesa ubio, uhvatio Abu Light al-Libi. Meta Abu light al-Libi, viši al-Kaidin vojni zapovjednik, vođa libijske islamske borbene skupine. On je stacioniran u Mirali u Pakistanu i vodi tabore za uvježbavanje po cijelom sjevernom Baziristanu. Prikupljanje podataka u prošlim tjednima ukazuje na koncentraciju Arapa u blizini ciljanog područja. Rezultat, šest neprijatelja ubijenih u akciji, sedam ubijenih neboraca, sedam uhićenih. U sažetku operacije koji je bio sastavni dio ovog izvještaja opisan je ulazak u to područje oko zgrada nakon napada raketama. Nakon napada iz helikoptera odred 373 ušao je te zgrade i nakon kratke borbe ubio šest pripadnika Al-Kaide. Uhitio niz ljudi od kojih su zadržana njih sedmorica i u ruševinama pronašao tijelo sedmero djece. Vijest o ubijanju te djece nije mogla biti držana u tajnosti. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai već je mjesecima upozoravao da se gomilaju civilizacije civilne žrtve u napadima koalicijskih snaga. Ali ono što je trebalo ostati tajna bilo je tko je izveo taj napad i zašto je on izveden. To će biti otkriveno 25. srpnja 2010. godine. Dvadeset srpnja 2010. godine njemački tjednik Der Spiegel objavio članak o djelatnostima odreda 373 u Afganistanu. U tekstu, objavljenom i u međunarodnom izdanju Der Spiegela, pisalo je odakle su došli podaci o odredu 373. Ukupno 91.731 izvještaj iz podatkovnih baza vojske Sjedinjenih američkih država koji se odnose na rat u Afganistanu javno je objavljen na internetu. Nikada prije nije bilo moguće tako detaljno usporediti stvarnost na bojištu s onim što propagira propagandni stroj vojske Sjedinjenih američkih država. Wikileaks planira i dalje na svojoj web stranici objavljivati dokumente, od kojih je većina označena oznakom tajno. Britanski dnevni Guardian, New York Times i Spiegel provjerili su materijal i usporedili ga s nezavisnim izvještajima. Sve tri medijske kuće zaključile su da su dokumenti autentični i da daju neuljepšanu sliku rata u Afganistanu. Odred 373 bio je postrojba koju su činili pripadnici specijalnih snaga američke vojske i mornarice. Zapovjedi su dobivali izravno iz Pentagona i bili su potpuno nezavisni od linije zapovjedanja međunarodnih koalicijskih snaga u Afganistanu, isaf Njihov cilj bio je ubiti što veći broj talibanskih i al-Kaidinih zapovjednika odlučivanje o tome koga treba ubiti često je ostavljeno pripadnicima i zapovjednicima odreda. Bila su to klasična izvan sudska pogubljenja protivna međunarodnim ratnim pravima. U više od 90 tisuća izvještaja objavljenih na Wikileaksu bila su 84 izvještaja o djelatnostima tog odreda. Pored podataka o njihovom lovu na ljude, tu su se nalazili podaci o civilnim žrtvama u njihovim napadima ti su to bili jedini podaci o poginulim civilima. Novinari Guardiana, Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks donose i ove primjere izvještaja koji su se mogli naći među 90 tisuća dokumenata koji su procurili u javnost. Izvještaj iz terena skoro nikada nisu odražavali izravno priznanje nečasnih postupaka. Oni su pisani od ratnih drugova i načinjeni su kako bi ih pregledali zapovjednici. Ali Amerikanci su bili nešto manje rezervirani kada su davali izvještaje o ponašanju svojih saveznika, nego kada su opisivali svoje ponašanje. Kao rezultat toga, David Lee i njegov kolega Rob Evans mogli su pročešljati skupinu izvještaja koji su govorili o pretjeranoj upotrebi sile protiv civila od strane britanskih postrojbi. Identificirali su odred Coldstreamske garde koja je nedavno zauzela položaje u kamp Sutaru u Kabulu. Čini se da je četiri puta u nekoliko tjedana ta postrojba pucala na civile kako bi zaštitila svoje pripadnike. Najgore je bilo 21. listopada 2007. godine, kada su američke vojnici izvijestili o slučaju plavo na bijelo prijateljske vatre u središtu Kabula. Zabilježili su da su nepoznate trupe pucale na civilno vozilo u kojem su bila tri tumača privatne zaštitarske tvrtke i vozač. Trupe su bile u vojnom vozilu smeđe boje sa strojničarem na krovu. Nije bilo američkih trupa u blizini toga događaja. Kratko nakon toga nadopunjen je taj izvještaj. U njemu je pisalo istragu nadziru Britanci, ne možemo dobiti cijelu priču. Taj događaj pripada britanskim snagama u Isafu. Nakon početka objavljivanja tih 90 tisuća dokumenata vezanih uz američki koalicijski angažman u Afganistanu, dnevni Guardian objavio je uvodnik. U njemu je pisalo Magla rata neobičajeno je gusta u Afganistanu kada se podigne, kao što se to danas dogodilo, pojavljuje se posve drugačiji krajobraz od onoga na koji smo navikli. Više od 90.000 tajnih dokumenata koji su objavljeni na internetu, na stranicama Wikileaks i čiji su sažeci objavljeni u dnevnicima Guardian i New York Times, kao i tjedniku Der Spiegel, pokazivali su sliku mučnog rata u Afganistanu, ali na Wikileaksu pojavit će se još gora slika. U listopadu 2010. godine na internetu će se pojaviti golema baza podataka koja je sadržavala američke vojne i obavještajne izvještaje iz rata u Iraku. Baza podataka počinjala je krajem 2004. godine i završavala je s 31. prosincem 2009. U tim bazama podataka bili su izvještaji o 66.081 smrti civila u Iraku. Ti su civili stradali u vojnim operacijama američke vojske i njezinih saveznika. U toj golemoj bazi podataka nisu bili samo pisani izvještaji. Bilo je tu i video snimaka snimljenih iz, na primjer, američkih ratnih helikoptera. Jedno od tih snimaka ovako opisuju Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks. U lijevoj spavaćoj sobi, iza zaključenih vrata i navučenog lanca, Julian Assange je iz naprtnjače koju nikad nije ispuštao iz vida izvadio jedno od svojih malenih prijenosnih računala. Unio je niz nečega što je nalikovalo na dugačke lozinke i nakon nekog vremena počelo je emitiranje crno-bijele video snimke. Bilo je to nešto najšokantnije što je li ikada vidio. Snimka, koja je kasnije gledana na youtube od Kine do Brazila, bila je pogled iz zraka, Pokazivala je oblake prašine koji su se dizali između raštrkanih skupina ljudi, dok su oni rušeni i ubijani topovskim granatama ispaljivanih iz helikoptera topovnjače. Jedan čovjek ranjen pokušavao je ispuzati iz toga krvoprolića na desnu stranu zaslona. Kasnije se može vidjeti vozač koji pokušava odvući ranjenika u kombi, koji je izrešetan s još više topovske vatre. Kada mu je preko radije rečeno da se ozljeđuju i djeca, pilot odgovara, pa njihova je greška što dovode djecu u bitku. Ta video snimka koju je Julian Assange, glavni urednik, utemeljitelj Wikileaksa, međunarodne neprofitne novinarske organizacije, koja na internetu objavljuje tajne informacije, pokazao Davidu Liu, novinaru Manchesterskog Guardiana, snimljena je iz američkog borbenog helikoptera Pači. On je lebdio iznad jednog bagdadskog predgrađa i spaljivao granate iz stopa promjera 30 mm na skupinu ljudi. Taj video u svojoj nemontiranoj verziji bio dug 39 minuta i prikazivao je između ostalog i ubojstvo dvoje zaposlenika novinarske agencije Reuters, Saida Hamga, vozača i Namira Nur Eldina, fotografa. U tom otvaranju vatre posada helikoptera ubila je 12 ljudi. Kasnije je pored tijela ubijenih pronađeno i dva ručna bacača raketa i jedan kalašnikov. Dio ubijenih pripadao je napadačima na američke trupe. Ali ubijeni i ranjeni bili su i civili, među njima novinar i njegov vozač. Dvoje djece koje u kombiju vozi vozač koji je htio pomoći ranjeniku je ranjeno. Nije to bio prvi put da pojedinci koji se ne slažu s postupcima svoje vojske i vlade u javnost puštaju dokumente koji su na događaje u ratu bacali sliku drugačiju od one koju su željeli dati službeni vojni i vladini izvori. Skoro 40 godina prije objavljivanja na stotina tisuća dokumenata na Wikileaksu koji su govorili o američkom vojnom angažmanu u Afganistanu i Iraku, vojni analitičar Daniel Ellsberg objavio 47 tomova tajne studije o tome kako su Sjedinjene američke države ušle u rat u Vjetnamu i kako su ga vodile. Kao i 2010. te 1971. objavljivanje tih 47 tomova, poznatih i kao pentagonski papiri, izazvala je veliku pozornost javnosti, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Nakon što su izašli ovi pentagonski papiri, doista jedan razuman građanin ili građanka SAD ne može vjerovati da funkcionira sustav kako ga Ustav pretpostavlja, sa trodiobom vlasti i checks and balances, dakle međusobnom kontrolu, nego imamo izvršnu vlast koja proizvodi materijal kojim će se sama baviti. Dakle, u tradiciji diobe vlasti je bilo tako da je zakonodavna vlast donosila zakone, pa izvršna vlast na osnovi tih zakona postupala, upravljala sa zajednicom, a sudstvo je nadgledalo, odvijali se sve to u skladu sa zakonom. Sada, međutim, ono čime se izvršna vlast bavi, ono čime ona upravlja, ne postoji kao naprosto objektivna, realno dana činjenica, nego kao dobrim dijelom svjetonazorska, odnosno propagandistička izmišljotina same te izvršne vlasti. I to je onda paradoks do kraja zatvoren. Post festum, Saddam Hussein nije imao atomsko oružje, iako je to bio razlog rata, niti je surađivao sa Osamom Bin Ladenom, nego je to oružje imala Sjeverna Koreja koju nisu mogli napasti jer bi to izazvalo puno previše žrtava i suradnju sa al kaidom je imala Saudijska Arabija koji dan danas američki predsjednik pokušava očuvati po svaku cijenu. Dakle, te stvari su se potpuno izmakle kontroli i sad kad kažem kontrolu ne mislim na političku kontrolu nego na umstvenu, racionalnu kontrolu. To više ne možete opojmiti, ne možete dovesti do pojma. Kada vas neko nešto pita, kažete nemam pojma, to obično znači ne znam, ali ovdje znači nemam pojma kojim bih to opisao. O čemu se ovdje radi? Dakle, radili se o ugrozi američkih državnih interesa? Nije baš vjerojatno. Radili se o zaštiti slobodnog svijeta po principu domino efekta? Nije sasvim sigurno imali smisla napadati Laos, na primjer, kao susjednu državu Vjetnama, da bi se na taj način postiglo na neki način kolateralno utjecanje na puteve kojima Vjetkong funkcionira i oslabilo Sjeverni Vjetnam, a da istovremeno nikad rat tamo nije proklamiran, to su stvari koje se ovdje pojavljuju kao pitanja, naravno sa deset godina zakašnjenja kad su te stvari zašto 30. rujna 1969. godine Daniel Ellsberg, tada zaposlenik korporacije Rand, kupio je primjerak dnevnika Los Angeles Times. Glavna priča tog dana bio je slučaj ubojstva koje su u Vjetnamu počinili pripadnici zelenih beretki, specijalnih snaga američke vojske. Već je nekoliko tjedana ta priča zaokupljala novine i tjednike u Sjedinim državama pukovnik zelenih beretki Robert Renault i pet obavještajnih časnika kojima on zapovjedao bili su optuženi za ubojstvo i uratu. Daniel Ellsberg u svojim memoarima objavljenim pod naslovom Tajne, memoari o Vjetnamu i pentagonskim papirima piše. Naslovna priča koju je napisao Ted Sell ovako je sažela optužbe. Žrtva je bio Taj Hak Chuyen, star 31 godinu, rođen u Sjevernom Vijetnamu, zaposlenih specijalnih snaga od prosinca 1963. Navodno je postala dostupna informacija da je Chuyen sudjelovao na sastancima s komunističkim obavještajnim časnicima. Nakon ispitivanja kako detektorom laži, tako i natrijevim pentotalom, znanim kao serum istine, te su obdužbe navodno potvrđene od časnika specijalnih snaga. 20. lipnja Čujen je ustrijeljen, njegovo tijelo je stavljeno u otežanu vreću i ona je potonula u Južno-Kineskom moru. Pripadnici zelenih beretki bili su optuženi za ubojstvo od nadležnog zapovjednika u Vjetnamu. Isprava se vrh vojske i ministarstva obrane nije protivio toj optužnici. Ali onda je državni tajnik za vojsku Stanley Rezor, objavio da se obustavi proces. Optužene zelene beretke oslobođene su. Ellsberg je od 1964. bio uključen u Vjetnamski rat. Bio je u Ministarstvu obrane i u Južnom Vjetnamu. Radio je u korporaciji Rand na procjenama stanja u Vjetnamu i dobro je znao da ubojstvo jednog agenta nije nešto nevjerojatno. Pored tih agenata godišnje su ubijani na deseci tisuća civila od američke vatre sa zemlje i zraka. Ali on je već godinama živio s tim i sada mu je već bilo dosta. Alsberg je nazvao Tonija Rusova s kojim je radio i u Vjetnamu i u Rand korporaciji. Ruso je jedno vrijeme radio i na istraživanju koje se bavilo ispitivanjima zarobljenih pripadnika Vjetkonga. Ellsberg u svojim memoarima piše. Kada sam došao u Tonijev stan, rekao sam mu, znaš onu studiju o kojoj sam ti govorio prije nekoliko tjedana? Imam je u rendu u svom sefu i iznijeću je u javnost. Kao što sam očekivao, od Tonija nije trebalo tražiti pomoć. Rekao je, sjajno, učinimo to. Rekao sam mu da je istraživanje vrlo dugo i da će trebati puno rada da se kopira. Želio sam dati kopije senatu, možda i novinama. Zna li on gdje se može naći fotokopijni stroj? On je rekao da zna. Imao je djevojku Lindu Sinaj, koja je bila vlasnica malene tvrtke za oglašavanje. Nazvao ju je dok sam bio kod njega i ona je rekla da možemo upotrijebiti stroj nakon radnog vremena. Možemo početi već sljedeće večeri. I tako je Daniel Ellsberg počeo kopirati 47 tomova pentagonskih papira. U njima je bilo više od 7000 stranica. Konačno su ti papiri objavljeni tek 71. godine. Uz puno pravnih zavrzlama uspjeli su izboriti se da se e, ti dokumenti u velikom mjeri objave. U najprije New York Timesu, onda kao serija knjiga u kojima je Čomski bio jedan izdavač, jer je jedan senator Mike Gravel dio te dokumentacije prošvercao zapravo u materijale svojeg odbora. Odbor je bio za javne zgrade i javna na zemljišta. Time je to učinio dostupnim javnosti pa se nije moglo poduzimati sudske mjere i više se nije moglo natrag. Ono što je ovdje je veoma interesantno. U tom trenutku je predsjednik SAD eh, Richard Nixon. Prva Nixonova reakcija je bila pusti neka to ide, to će osramotiti demokratske predsjednike Kennedy i Johnsona, to nama odgovara, meni dolaze novi izbori. I onda ga stari lisac Kissinger, koji je bio kod svih u igri, čuvajući dijelom i svoju poziciju, uvjerava u nešto što bismo mogli nazvati sindikalnom pozicijom predsjednika. Jer ako pristanem ja kao predsjednik da bivše predsjednike tako napadaju, per analogijom, dakle po analogiji pristem da se jednog dana i spra mene tako ponašaju, što se relativno skoro je dogodilo s Nixonom iz drugih razloga. I to je Nixon vjerilo da treba reagirati, pokušali su spriječiti e, objavljivanje, nisu uspjeli, to je taj prvi amandman i tako dalje, koji je strašno važan za američku tradiciju. I zašto je na svjetlo dana ne samo sramota kako se svi bojili, nego katastrofalna slika u tri aspekta. Prvo, da ne funkcionira dioba vlasti, odnosno eh, os, okosnica eh, vladavine prava. Drugo, da izvršna vlast zapravo ne zna što radi, da ne funkcionira na osnovi racionalnih informacija, čak i ako ide iracionalno u ratne operacije, ne čini to sa racionalnim osnovama u okviru te racionalnosti. I treće, da se sustavno stvara atmosfera u kojoj je glavni neprijatelj javno mjenje pa da pače Senat i Kongres. Pentagonski papiri prvi put su objavljeni u New York Timesu 13. lipnja 1971. godine. Reakcija administracije predsjednika Richarda Nixona bila je brza. Nakon tri dana Ministarstvo pravosuđa na sudu je dobilo privremenu zabranu danjeg objavljivanja pentagonskih papira. Sljedećih 15 dana New York Times i Washington Post borili su se da se podigne zabrana objavljivanja pentagonskih papira. 30. lipnja 1971. Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država sa šesti glasova za i tri protiv odlučio da nema razloga da se zabranjuje objavljivanje pentagonskih papira. Tu nije bio kraj akcijama Nixonove administracije. Ona je pri Bijeloj kući stvorila takozvanu posebnu istraživačku jedinicu, nelegalnu privatnu istraživačku službu američkog predsjednika, koju su isprava činila petorica ljudi. Igil Bud Crow, osoba za vezu između ureda predsjednika i FBI-a, Gordon Liddy, odjetnik i bivši agent FBI-a, David Young, Kathy Channel i Howard Hunt. Lid je u Washingtonu bio poznat kao čovjek koji se hvalio da može olovkom ubiti čovjeka za nekoliko sekundi. Hunt je bio stari agent CIA koji je sudjelovao u nizu hladnoratovskih tajnih operacija. Cilj te skupine, neformalno nazvane vodoinstalateri, jer su trebali začepiti curenje informacija, bio je Daniel Ellsberg, čovjek koji je objavio pentagonske papire. Steve Shakin u knjizi Najopasniji Daniel Ellsberg i tajna povijest Vjetnamskog rata piše – U uredu s konferencijskim stolom i pločom vodoinstalateri su secirali Daniela Ellsberga. Prosijavili su sve dostupne dosije o njemu, od nedavnih FBI-evih do sigurnosnih provjera koje su nad njim provedene proteklih godina. Čitali su o svim ženama s kojima je izašao, pitajući se je li jedna od njih možda sovjetski agent – od posebnog interesa bili su detalji koji bi mogli poniziti i diskreditirati Elsberga. Priče o upotrebi narkotika i glasine da su Daniel i njegova supruga posjećivali nudističke kampove. Najuzbudljiviji podatak bio je da je negdje u 1968. nakon što se vratio iz Vijetnama, Ellsberg počeo posjećivati psihijatra. Morao je reći tom doktoru Louisu Fieldingu sve vrste intimnih i potencijalno neugodnih detalja. Vodoinstalateri su uz odobrenje Johna Ehrlichmana, pomoćnika predsjednika za unutrašnje poslove, provalili ured Ellsbergovog psihijatra. Pored Hanta i Lidija u provali su sudjelovala i tri kubanca, agenta Cije. Razvalili su ormarić dosjejima, ali u Ellsbergovom dosjeu nije bilo ništa što je moglo osramotiti ili kompromitirati čovjeka koji je objavio pentagonske papire. Hunt i lidi predložili su provalu u psihoanalitičarev dom, ali Ehrlichman je to odbio dopustiti. Kasnije će Crow reći da je provala u ured Ellsbergovog psihijatra bila točka kada je administracija predsjednika Nixona počela izlaziti izvan svake kontrole. Sljedeće 1972. godine vodoinstalateri provalit će u prostorije demokratske stranke u kompleksu Watergate u Washingtonu i tako će početi afera koja će dovesti do ostavke predsjednika Nixona. Skoro četiri desetljeća nakon objave pentagonskih papira i pokušaja administracije predsjednika Nixona da legalnim i nelegalnim načinima spriječi njihovo objavljivanje, svjetlo dana ugledat će golema količina povjerljivih dokumenata. Bio je to takozvani slučaj Wikileaks. Vikinik se događa prije svega u tehnologijski promijenjenoj situaciji, inače politički kontekst se nije bitno promijenio. Napravili se jedan televizijski film o pentagonskim papirima, koji imate scenu kako se Jadni Ellsberg sad danima bavi time da fotokopira 6300, ne znam koliko stranica dokumenta. Tada su fotokopirni aparati naravno veliki, nezgrapni, teško je doći do aparata da vas ne kontrolira, jer ima ih malo i slično. Danas se to sa pritiskom prsta može prebacivati s jednog kompjutera na drugi zahvaljujući mreži i to je postalo lakše, to curenje je postalo lakše. Istovremeno e, State Department je uveo neku vrst intraneta, dakle internog kolanja informacije, u kojem je bilo nekoliko stotina tisuća adresa. I bilo je sasvim jasno da sa nekoliko stotina tisuća adresa se ne može zajamčiti da neće iscuriti informacije. Dok se Wikileaks nije ustrojio 2006. godine, oni su naravno očekujući situaciju kakva jest, a zahvaljujući novoj tehnologiji u komunikacijama, se registrirali na Islandu, jer je to bilo relativno daleko od direktnog domašaja, sa nečim što se zvalo Sunshine Press, dakle izdavačko poduzeće koje se zvalo Sunčano svjetlost i tako dalje koja je u prvom trenutku stvorila bazu od otprilike milijun dvjesto tisuća dokumenata. To je recimo 50 tisuća puta više nego što su bili pentagonski papiri. Tu naravno ima svega i svačega, potpuno bezveznih bilješki koje nekakav diplomat nekom daje, ali to se događa u svim obavještajnim e, akcijama ima veoma važnih stvari. Za svaku državu u svijetu, u svakoj državi u svijetu su Amerikanci u igri, čak i hrvatski su se tu funkcionari bili spominjali koji su to i to rekli američkom veleposlaniku ili američkoj veleposlanici. Istovremeno to je pokazalo vlastima u SAD da se protiv njih može igrati njihova igra. Jer je moderna ili bolje rečeno suvremena vlast dobrim dijelom funkcionirala tako što kontrolira međusobno komuniciranje građana. Do mjere koja se prije nekoliko dana u Švicarskoj pojavila kao neka vrst paroksizma, u kojoj sami građani najdemokratski na referendumu uvjerljivom većinom pristaju da ih se još više prisluškuje sa legalnim utemeljenjem u ime sigurnosti, jer kao što je davno rekao Hobbes, između slobode i sigurnosti, sigurnost je ona fundamentalna prva, preća od slobode i kad je sigurnost u opasnosti ljudi pristaju na redukciju slobode. Julian Assange rođen je 3. srpnja 1971. godine u Townsville u australskoj državi Queensland. Njegova majka Christine sa 17 godina otišla je od kuće. Prodala je sve svoje slike kako bi kupila motocikl, šator i zemljovid i krenula na put dugo oko 2000 km do Sidneja. Tamo je na demonstracijama protiv rata srela Johna Shiptona, iz njihove veze rođen je Julian Assange. Shipton nije ostao s obitelji, ali Assange ga neće zaboraviti. Kada će registrirati domenu wikileaks.org, to će učiniti pod imenom i prezimenom John Shipton. Nakon rođenja Juliana, njegova majka udala se za Breta Assangea, glumca i kazališnog redatelja. Od tuda je Julianovo prezime. Kada je Julian Assangeu bila 13 ili 14 godina, njegova majka mu je kupila Commodore 64. Kada mu je bilo 16, kupio je svoj prvi modem. Sa 17 godina prvi puta je posumnjao da će mu policija upasti u dom zbog hakiranja. Do sredine 1990-ih Assange je vodio napade hakera u baze Nase, u baze podataka Povjerenstva za prekomorske komunikacije, te na kraju u Milnet, tajnu podatkovnu mrežu američkih oružanih snaga. Pomogao je stvoriti niz besplatnih programa, među njima i programe za zaštitu podataka. To je napravio kako bi borcima za ljudska prava osigurao da zaštite svoje podatke od policije i sigurnosnih službi. Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks pišu. Oko 1999. došao je na ideju web stranica za one koji objavljuju tajne podatke i registrirao ga pod imenom wikileaks.org, ali nije puno napravio u tom pitanju. Assange je živio u Melbourneu i tiho je podizao sina. Nakon što je završila bitka za skrbništvo nad sinom, bilo je to vjerojatno najstabilnije razdoblje njegova života. Između 2003. i 2006. Julian je studirao fiziku i matematiku na Melbourneskom sveučilištu, kao i filozofiju i neuroznanost. Nije to uspio završiti, ali ideja Wikileaksa ostala je uz njega. Trebale su proći godine da Assange pokrene svoj projekt. Domena wikileaks.org službeno je registrirana 4. listopada 2006. godine prvi dokument objavljeni u prosincu te godine. Isprava su najvažniji objavljeni tajni dokumenti bili dokumenti vezani uz američki i koalicijski angažman u ratu u Afganistanu i Iraku. Godine 2010. Wikileaks je počeo objavljivati goleme količine američkih diplomatskih telegrama i izvještaja. Tajne američke vlade počeli su masovno izlaziti na vidjelo. To je bilo u, recimo tako, pozadini funkcioniranja surovnih vlasti koje su modernu tehnologiju u svim varijantama koristile snimanja audio, video, tako da više klasični špijuni u tom pogledu nisu imali puno posla. I onda je netko tu igru okrenuo protiv njih. Ako je vlast mogla kontrolirati svakoga elektronički praktički svakoga. Ako vam danas kad vam popravlja kompjuter, majstori kažu, znate, dobro da zaljepite, preljepite tamo gdje se nalazi kamera ako ne koristite e, Skype, jer tko zna tko vas snima. To može biti paranoja, to vjerojatno jest paranoja, ali kao što je rekao već spomenuti Kissinger, kad me proganjaju nije nelogično da se kod mene razvije paranoja. Dakle, te su se stvari događale i onda jedna skupina ljudi koji su bili izvorno novinarke i novinari i hakeri naprosto okrenula, što bi se reklo kod nas, pilu naopako i iskoristila tu tehnologiju koja je korištena za kontrolu građana protiv onih koji su to činili i obznanila tajne vladavine. Ono što se nekad zvalo arkana imperiji ili arkana dominacionis, dakle tajne vladanja, razobličila, osramotila puno političara, diplomata i tako dalje. zašto su priče koje pokazuju kako se ružno govori jedni o drugima. Dakle, da vidite što oni zbilja misle. I s druge strane, da vidite što oni sve znaju, a prave se da ne znaju. To je puno važnije od toga. Nakon objavljivanja pentagonskih papira, Hannah Arendt objavila je svoj esej o laži u politici u kojemu je pisala o prevarama i obmanama niza američkih administracija, te o tome kako su one nastojale izbjeći zakonima i ustavom propisane puteve u objavljivanju i vođenju rata. Nakon što su se na stranicama Wikileaksa počele objavljivati goleme količine tajnih podataka, uglavnom iz američkih izvora, nekoliko je filozofa i pisaca pisalo o tome. Jedan od njih bio je i Slavoj Žižek. U eseju objavljenom za London Review of Books u broju od 20. siječnja 2011. godine Žižek je napisao da je pogrešno pretpostaviti da nas objavljivanje onoga što je držano u tajnosti može osloboditi. Premisa je potpuno kriva. Istina oslobađa, ali ne istina Wikileaksa. Pored toga, Žižek smatra da je pitanje takta i dostojanstva važno u međunarodnoj politici. On donosi ovaj primjer. Izraziti primjer takta u politici je tajni sastanak između Alvara Kunjala, vođe Portugalske komunističke partije, i Ernesta Mela Antunjesa, prodemokratskog člana vojne skupine odgovorne za rušenje Salazarovog režima 1974. godine. Situacija je bila izuzetno napeta. S jedne strane, komunistička partija bila je spremna početi stvarnu socijalističku revoluciju, preuzeti tvornice i zemlju. S druge strane, konzervativci i liberali bili su spremni zaustaviti revoluciju svim mjerama. Antunjes i Kunjal sklopili su sporazum, ali ga nisu javno iznijeli. Naizgled oni nisu ništa učinili osim što su se u svemu ne složili, ali su otišli s tog sastanka s dogovorom da komunisti neće početi revoluciju i tako omogućiti da se stvori normalna demokratska država i da antisocijalistički dio vojske neće zabraniti komunističku partiju. Moglo bi se tvrditi da je taj sporazum spasio Portugal od građanskog rata. A njegovi sudionici su čak i kasnije zadržali svoju diskreciju. Kada je od jednog novinara, mog prijatelja Kunjal upitan za taj sastanak, on je odgovorio da će potvrditi njegovo održavanje samo ako to neće zanijekati Antunjes. Ako ga pak Antunjes zaniječe, on se nikada nije dogodio. Antunjes je pak u tišini slušao dok mu je moj prijatelj govorio što je rekao Kunjal. Tako, time što ga nije zanijekao, on je ispunio Kunjalov uvjet i potvrdio održavanje sastanka. Tako gospoda Sljevice djeluju u politici. Postoje tipovi pregovora koji po svojoj logici ne mogu biti javni. I toliko je naprosto enervantno kad čujete novinarke, novinare po svijetu ili kod nas koji kažu a sad su nastavili pregovori iz zatvorenih vrata. Jer se o ozbiljnim pitanjima koje se tiču, ne znam, teritorija ili raspodjele mjesta u vladi, ne može razgovarati javno budući bi to natjeralo jednu i drugu stranu da se ponaša puno tvrđe nego što je realno nužno i zapravo onemogućilo dogovor. To nije sporno. Međutim, Wikileaks je ipak uglavnom davao podatke o stvarima koji su se već dogodile. Ja ne vidim nikakvog razloga zašto mi ne bismo doznali kako su se oni dogovorili prije dva tjedna ili prije tri godine. Argument drugi koji se meni čini ozbiljnim koji se nalazi danas proširen svijetom u mnogim filmovima i serijama tog tipa kao što je Homeland i tako dalje, je da se na taj način ugrožavaju životi agenata u inozemstvu. Pokazalo se da nije bilo masovnog ubijanja, otkrivanja i ubijanja američkih agenata u Iranu, u Sjevernoj Koreji, ne znam gdje bi to moglo biti. Dakle, da je to izmišljeno se tu još uvijek dosta oprezno govori u šiframa o agentima, već i zato što obično kad dvojica razgovaraju ili dvoje ili dvije razgovaraju, barem jedan ne zna točno tko se nalazi iza šifre koje osigurava agenter jer broj ljudi koji to doista znaju je veoma, veoma mali i do toga se pokušava doći tako da jedna drugu stranu špionira na najvišem nivou, to Wikileaks nije otkrivo. Dakle, Wikileaks se zapravo, kako da kažem, virio pod suknju, ali recimo sa dilejom, sa zakašnjenjem, osim u nekoliko manjih e, situacija gdje se još radilo o ongoing, dakle još operacijama koje su trajale i utoliko je zapravo dignuta buka koja realno nije utemeljena. Pokušaj da se Assange likvidira na razne načine, moralno i drugčije, su to dodatno zaoštrili. Interesantno su tu i države od kojih se to ne bi očekivalo, kao na primjer Švedska. Bez obzira na to koliko opravdano ta optužba ili ne, Švedska je odbila jamčiti da ga neće izručiti SAD-u. I to se meni čini e, jako važno. Dakle, tu postoji opet ta vrst sindikata, interesa vlasti i obavještajaca da neke stvari ne mogu biti dodijeljene javnosti. Devet prosinca 2006. godine Julian Assange poslao je e-mail. U njemu je od Daniela Ellsberga, čovjeka koji je objavio pentagonske papire, tražio da postane javno lice projekta Wikileaks, objavljivanja strogo čuvanih vladinih tajni. Luke Harding i David Lee u knjizi Wikileaks pišu. Assange je hrabro pozvao Ellsberga da postane javno lice projekta, da se stavi nova zvijezda u nebeski svod čovjeka. Vladavina uz pomoć urote i straha ovisi o sakrivanju, napisao je Assange. Mi smo došli do zaključka da je poticanje svjetskog pokreta masovnog curenja informacija najučinkovitija politička intervencija. Ellsberg je isprava smatrao da je riječ o naivnom pothvatu, Kasnije će on postati oduševljeni pristalica Wikileaksa. Tako su se spojili pentagonski papiri i Wikileaks. Na novu 2007. godinu Assange je po prvi puta istupio u javnosti. Među prvima je kanadski CBS News objavio priču u kojoj je rečeno da će Wikileaks biti necenzurirana verzija Wikipedije za brojne dokumente i analize koji su procurili iz vladinih izvora po prvi puta je najavljeno da će postojati mjesto na kojemu će se čuvati goleme količine tajnih podataka i da će se nastojati pod svaku cijenu sačuvati izvor curenja tih podataka. Vlada Sjedinjenih američkih država, ali ne samo i ona, nije bila sretna zbog toga. a njihov šok je toliko velik ukoliko to što se sad događa s Wikileaksom je u potpunoj diskrepanciji sa činjenicom da se kao problem izvorno, to su pentagonski papiri pokazali prije 45 godina, radilo tomu da se skrivalo od javnosti sve što se znalo, pa i stvari stare 15 godina. Jer e, pentagonski papiri se bave situacijom od 45. nadalje. Do 60. se svašta tamo događalo. To se već moglo pokazivati. Prema tomu, ti e, ljudi koji su vodili državu, koji su smatrali svojim neprijateljima ne samo medije, nego senat, kongres, pa i vlastite ministre, pa recimo obavještajci armiju, armija obavještajca i tako dalje, Doživljavane otvore novine, piše šta su prije dva mjeseca na ručku rekli ruskom konzulu za kojeg jedni i drugi znaju da je špijun i s kojim pregovaraju o razmjeri nekoga ili što je njihov veleposlanik ili ambasador u jednoj državi rekao šefu oporbe kako će ga podržati ako dođe na vlast i tako dalje, stvari koje su menje svi znali. To da će e, ambasador ili veleposlanik šefu oporbe e, protiv režima koje SAD kritiziraju dati do znanja da će imati podršku Amerikanaca, to zna i vlada i zna i oporba. Naravno da više znači kad se to čuje, ali to su ipak stvari koje su važnije principijalno, dakle za dokidanje ovog, ja bih rekao, koncepta vlasti kao utvrde koja se opkopima i zidovima i bedemima ograđe od svih, od, e, ne samo od njihovih, nego i takozvanih svojih, jer svojih ona nema, to je ispod podrovano, dakle, kao kad se bježalo iz zatvora, prokopanje nekakav rov, nekakav tunel, kroz koji su te informacije iscurile i danas više stvar sa zbivanjima kakva su bila u povodu pentagonskih papira nije moguća jer stvari već u međuvremenu iscure U studenom 1917. godine po gregorijanskom kalendaru ili u listopadu po julijanskom, bolševičko krilo Ruske socijaldemokratske radničke stranke, predvođeno Vladimirom Iljučem Lenjinom, srušilo je privremenu vladu na čelu sa Aleksandrom Kerenskim i tako je počela oktobarska revolucija. Nakon što su osvojili vlast, Alav Trotski, jedan od vođa revolucije, rekao je da je to bilo lako poput dizanja pera, bolševici su počeli organizirati nove organe vlasti. Umjesto ministarstava stvoreni su narodni komesarijati. Vlada se nazivala Vijeće narodnih komesara ili Sovnarkom. Predsjednik Sovnarkoma bio je Lenjin. Za narodnog komesara za vanjske poslove odabran je Lav Trotski. On će na tom mjestu učiniti nešto što nitko prije njega nije učinio. Objavit će javno sve tajne sporazume koje je sklopila vlada carske Rusije. Robert Service u knjizi Špijuni i komesari rane godine Ruske revolucije piše. Trocki je organizirao Narodni komesarijat za vanjske poslove iz daljine i rijetko je ušao u njegovu zgradu. Njegovi Lenjenov prioritet bio je osiguranje vlasti u Petrogradu. Trotskom se sviđala anegdota koju su o njemu pričali da je on htio objaviti tajne ratne sporazume sa saveznicima i onda zatvoriti dućan. Prvi put kada je to pokušao nije uspio. Službenici koji su radili za privremenu vladu zaključali su pred njim vrata staroga ministarstva. Dok je njegova pratnja silom otvorila brave, većina službenika je otišla i Trotski je otkrio da je bivši zamjenik ministra vanjskih poslova Neratov pobjegao sa sporazumima. To je samo privremeno zaustavilo Sovnarkom. Tekstovi sporazuma otkriveni su i verificirani i Trotski ih je 21. studenoga 1917. odmah oslobodio za objavljivanje. Oni su potvrdili ono što su bolševici govorili cijelu godinu. Sada je to potvrđeno bez sumnje saveznici su ušli u rat s ambicijom povećanja svojih teritorija. U izjavi danoj povodom objavljivanja svih tajnih dogovora koje je sklopila carska vlada, Trotski je napisao Ukinuće tajne diplomacije prvi je uvjet za poštenu, narodnu, istinski demokratsku vanjsku politiku. Među tim tajnim dokumentima bilo je svega. Rusija je zbog ulaska u rat trebala, na primjer, dobiti Istanbul i sjevernu Perziju, dok su Velika Britanija i Francuska trebale proširiti svoju zonu utjecaja u područjima koje će kasnije dobiti nazive Irak, Jordan i Sirija. Bio je to samo dio sporazuma koji su sklopljeni između saveznika ili sila Antante. Prizor baš i nije bio lijep. Sile koje su tvrdile da se bore na strani pravednosti, bezobzirno su dijelile teritorije trećih zemalja. To objavljivanje tajnih dokumenata koje su učinili bolševici u prvom mjesecu svoje vladavine jedinstveno je u povijesti diplomacije. I sama Sovjetska Rusija, kasnije Sovjetski savez, neće se kasnije odreći tajne diplomacije i pregovora. Govori profesor dr. Žarko Puhovski. Otvorenu politiku, temate iz onog starog dijaloga Atenjana sa Meljanima, vode oni koji imaju moć u toj, tom legendarnom dijalogu. Atenjani kažu Miljanima, mi smo toliko i toliko jači, mi ćemo osvojiti e, otok, predajte se, bolje nego da sve pobijemo. I sad Miljani počnu razne argumente, vi nemate pravo i tako dalje, kažu pustite vi to, mi smo dovoljno jači da vas pobijedimo. Ako smo dovoljno jači, nama zapravo diskrecija ne treba. Ili kao kaže Hannah Arendt, SAD se po, na jednom mjestu ponaša kao svjetska sila, ne tako što to postaju, nego tako što se ponašaju kao da to jesu, iako postoji u tom trenutku Sovjetski savez koji je koliko toliko alpari Amerikancima. Dakle, svjetska sila si može u nizu situacija dopustiti otvoreni nastup. Osim kad se radi o međusobnim odnosima SAD i SSSR-a, gdje su koliko toliko vojno ravnopravni, pa onda stvari moraju biti diskretne. Male nacije trebaju diskreciju. Male nacije se moraju čuvati, jer one nemaju silu. I ovo što radi Viklik zapravo više oštećuje diplomaciju malih nacija, koji su uglavnom defanzivni, nisu sve, neke mogu biti, kako bi rekao Mao Tse-tung, mali imperialisti, kako je on to rekao za Vjetnam. To je isto moguće, ali većina malih nacija, zato što su male slabe, se brane i njima je diskrecija, pa recimo jednostavno otvoreno, tajnovitost važnije nego velikim. Mi nemamo u svijetu velikih iluzija o tomu kako se SAD ponašaju. Osim možda u Albaniji, na Kosovu, nigdje u svijetu niko ne vjeruje da SAD doista djeluju iz nekakvih visokih načela obrane slobodnog svijeta i tako dalje, nego ih doživljavaju kao velesilu koja se po logici velesila i ponaša. Dakle, ta moć nije samo šanca da se nešto čini, to davno znamo iz osnova politike, opet od Hopsa, nego moć i obvezuje, moć onemogućuje da se neke stvari kažu. Oni koji su u oporbi imaju više slobode govora od onih koji su na vlasti. Ali, Posebno je ograničenje slobode govora za one koji su slabi. I utoliko je jedna od oštrica onoga što se svi kliksom događa ne samo uperena protiv najveće sile svijeta, dakle SAD, nego i protiv onih koji zapravo su nemoćni. Uz dodatak da se sad pojavlja analiza koja pozdravaju na to da tu ima nekih ograda da se ruski dokumenti glavno ne pojavljuju i da tu zapravo opet puti na neki način profitira. To je naravno jedna vrst posthladnoratovske histerije, ali nije sasvim lišena neke osnove.